ez gute heltzenmenna radikeran kaabanakoa patu dutöguro haabo siikk eta kola kebai kolake bai, e, bon, ordin baduk e, koltso hartzeko, e, eraitan jatu izan bat sartu itzian, anvelopen egeo, eta izraiek ben preziuk egiten zuten, nahiz zien bezala. E, ez diagio hoi, e, guk hun hartzen ahal e, e kontinula, behar diagio reglementibo bote zai, eta hu errespetatu, ordin bagarakian egun basatekila odeizakiko gune hortan pu e, koltsumaitez hun hartuik, mena bon, ez dikara nahi, ez diela hoietan partituko, gure espegia prestez, zer nahi egitea. Bon, uh, apaltze bat baduk, jezera gultiago baduk, urso gultiago izan duk. Baganakian ez ginela azken urteko sifrila heltuko, uh, nik egun bilango ez da txobea gastu Komisión sindikalak badik kebentik aitzin, arankua handik batitik, batik langilik, badiko hogei bat langile uano eh, orokorki, eta, eta langile hoik eh, hun hartziz, eta eh, jakit zeropako lagungoa uh, ihisteka apartzen dela, uh, bon, uh, ara partitu balin badia e, uh, eta ne handi batiak, Komisión sindikalak ez dik beste Ordin, nunti behar dugugu funtzionatu, e behar dugugu licentziatzen hasi, ez duke nioke kontent. Ordin, anekdoktik, ki bai ez baitu gai zahari txerepresentatzen budjet horrokorin, mena dagun aurtenkun ez dakiegu zer datekin. denen beharra bada aurrore muru? Denen beharra bada, jantekoi eh, behar digu, ez dakiegu zer nahi egiten ahal, guk responsabilitate handi hartu betugu hor.